บุ๊กทูสี่สิบเจ็ด 47 47 การเตรียมตัวเดินทาง Подготовка за пътуване Подготовка за пътуване คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Трябва да стегнеш багажа Трябва да стегнем багажа อย่าลืมอะไรนะ Внимавай да не забравиш нещо Внимавай да не забравиш нещо คุณต้องใช้กระเป๋าใบใหญ่ Трябва ти голям куфар Трябва ти голям куфър อย่าลืมหนังสือเดินทางนะ Не забравяй паспорта Не забравяй паспорта อย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะ Не забравяй самолетния билет Не забравяй самолетния билет อย่าลืมเช็คเดินทางนะ Не забравяй пътническите чекове Не забравяй пътническите чекове เอาครีมซันแทนไปด้วยนะ Вземи крем против слънце Вземи крем против слънце เอาแว่นตากันแดดไปด้วยนะ Вземи слънчевите очила Вземи слънчевите очила เอาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Вземи слънчевата шапка Вземи слънчевата шапка คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Искаш ли да вземеш пътна карта? Искаш ли да вземеш пътна карта? คุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Искаш ли да вземеш пътеводител? Искаш ли да вземеш пътеводител? คุณจะเอาร่มไปด้วยไหม Искаш ли да вземеш чадър? Искаш ли да вземеш чадър? อย่าลืมกางเกง เสื้อและถุงเท้านะ Не забравяй панталоните, ризите, чорапите. Не забравяй панталоните, ризите, чорапите. อย่าลืมเน็กไท เข็มขัดและเสื้อนอกนะ Не забравяй вратовръзките, коланите, саката. Не забравяй вратовръзките, коланите, саката. อย่าลืมชุดนอน เสื้อใส่นอนและเสื้อยืดนะ Не забравяй пижамите, нощниците и тениските. Не забравяй пижамите, нощниците и тениските. คุณต้องใช้รองเท้า รองเท้าแตะ และรองเท้าบูท Трябват ти обувки, сандали и ботуши. Трябват ти обувки, сандали и ботуши. คุณต้องใช้ผ้าเช็ดหน้า สบู่ และกรรไกรตัดเล็บ Трябват ти носни кърпички, сапун и ножичка. Трябват ти носни кърпички, сапун и ножичка. คุณต้องใช้หวี แปรงสีฟันและยาสีฟัน Трябва ти гребен, четка за зъби и паста за зъби. Трябва ти гребен, четка за зъби и паста за зъби.